بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد bugün 12 Temmuz 2009 Pazar saat 0.00 sonraki derslerimiz üçüncü dersi tevhid şimdi inşallah e, bu hafta en son dersle alakalı ki en son ders istisnayla alakalıydı e, kısaca bir tekrar edip ondan sonra kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz imanın mukaddimesinde hala bir imanın mukaddime taberindeyiz Ama daha mukaddime edilmedi buralarda bir üç ders daha devam edeceğiz mukaddime hep diyoruz 3 saat oldu sayılık 4 saat oldu sayılık 5 saat bilmiyorum ne sayılık Allah bağlı mukadime İstanbul imanın başı oldu dediğim gibi ondan sonra sıfırdan şuradan farkında Şimdi önce kısmı söyleyelim Evli sünnetten çok ve istisna rahatsız ediyor İstisna önce anlamlar İnşallah kesinlikle öğrenmiyor İnşallah ben müminim Veya mümin olmuyorum Ömür Allah saygısına bilgilerle O zaman istisnadan kapı genelde inşallah var inşallah mümin demek Tamam Şimdi e, Bidat ile arasında kıymet soruyor bir kere Bundan farklı bidat oldu Mücrelerin Mücrelerin olayı başlıyorlar e, Şu e, istisna mevzusu onlar bunları meşhur ve ondan kesinlikle iknayı reddederler reddetmelerinin sebebi diyorlar ki nasıl müminin imanı kamildir müminin imanı kamildir yani en, en son derecedir yani en son dereceden kalsın ee, imanın tek güzel şey vardır zamanında Allah'a kul aynı derecede bu da imanın kemal derecesi tamam mı? ve diyorlar ki e, madem ki bütün bunlar imkanı o zaman istisnai bir gerekir ancak en sünnet zaman istisnai caiz oluyor istisnai caiz oluyor şimdi istisnanın kısımları vardır ee, öyle sünnet istisna yapar yani inşallah ben ben de bu inşallah'tan beş şey bahseder bunu en son bahsedeceğiz ama bu beş şeyden sadece bir tanesini söyleyecek, geçen bahsediyor yaptık dört tanesini söyleyeceğim bir tanesini sonra yapacağım ilk tabii var çok önemli bir soru yok ama ikiyle gerekli diye düşünüyorum ee, ee, bundan dolayı e, dört tanesini istiyorum ama ondan önce şu inşallah biraz açmak istiyorum inşallah şimdi yani inşallah'tan geçen derste baktığımız gibi iki şey kaldı inşallah'larından ya taksit kastediyor bu da kesinlik demek bir şey taksit etmek diyoruz da bir şey kesinlik demek ya da talip kastediyor şimdi talip demek yani işte uymak talep etmek tamam mı temenni etmek gibi manaları mesela şunlara diyorum tamam mı haram bir şunlara arkasını diyor ki arkasını almak ne düşünüyorsun bakalım sen ne diyorsun inşallah Söylüyorsun inşallah'tan kalkın temenni etmek değil mi? Çünkü temenni etme, arzu etme, talep etme, o zaman demek ki inşallah Allah bazen zikredilir onunla talih kastedilir bu talihten de kastedilir işte e, meseleyi ona bağlı yani ne demek tamamını öyle tamamını öyle talih bazen bir tasdik kastedilir mesela ne gibi çünkü sen Kur'an geçen hafta bir örneği verdim sen bir örnek verebilirsin ee, Kur'an ezberliyorsun tamam mı babam diyor sen diyor oğlum Kur'an ezberledin mi Şimdi Kur'an'a izlerden en hak tamam mı? Veya hak mı? Hak mı? Çünkü Kur'an başlansın okudun Ramazan'da Ramazan sonu geldi olan sonu görmüyor Ramazan'da sonra hakkındasın inşallah Ne manada inşallah? Yani evet hakkını öleceksin Çünkü biliyorsun hakkını Sen sen nasıl olduğunu biliyorsun değil mi? yani Mesela geçen hafta örnek de verdik Allah Kur'an'da velete bukuruyla mescidel haram inşallah mescidel haram inşallah hücretin diyor Allah değil mi? Allah inşallah diyor yani bu hücretin değil mi? Allah hatta e, sıra veya değil mi? veya e, e, veya şu talebesinden dolayı değil Allah onlara bir eman veriyor bir güven veriyor tamam mı? bir ana vaat veriyor söz veriyor ve mesela haramı yüzüksün o zaman Kur'an'dan da Kur'an'da bir şu, şu örnek var inşallah kullanılmış Kur'an-ı ve bununla ne kastedilmiş? taklit kastedilmiş kesinlik kastedilmiş bu hepsi delillerini anlattık tamam şimdi bunu böyle ne geliyor ki öyle cümle dört, yer, dört yerde istismar ediyor tamam mı? dört şey sebepten dolayı dört istisnadan dikkat edin bunu yakınlıkta e, tam böyle anlattık ama değişik bir usulden dört istisna yaparız mesela şey, e, şey, dört yerde istisna yapar yani istisna yaparsan şerefinin dört tane kastı vardır dört sebepten dolayı istisna yapar Ehli sünnet dört şey kastediyor Dikkat edin dört esnadan dört şey kastediyor ve bu dört şeyden üçündeki inşaallah lafı talik içindir dört yerde istisna ediyor istisnanın iki manası vardır birisi tahsis birisi talik bu dört yerde yaptığı dört sebepten dolayı yaptığı istisnaların üçü talik bir tanesi ise tahsis içindir iki vermek lazım bir önce üç tane talip olarak istisna yaptıklarına yani temenniden dolayı istisna yaptıklarına niyetleri temenni istisna yaparsın bunların tamam mı? temenni etmeden vermek dışarıda diğerde de inşallah yine diyorlar ama kesinliği kastırıyorlar çünkü inanmak bak şimdi istisna yaptıklarının yaptıkları yerlerden bir tanesi kabul bu hastalar istisna olan kabul yani inşallah ben müminim diyorlar Burası kalkı öğretimlerin yani inşallah ben müminim yani inşallah imanım Allah katında kabul görmüştür tamam o zaman bunu söyleyeceğiz ama e, burada açık yemek değil mi buradaki inşallahın talip olduğu tamamlı olduğu değil mi? o zaman kabuldeki inşallah bu kabul birinci oluyor kabuldeki inşallah talip şimdi yine öğretimlerin miraklarından bir tanesi tesbihini anlatarken yani dört yanlıyı ikincisi şu nefsi tesbih etmeme adına nefsi tesbihden kaçmamak kendini tesbih etmekten sana nefsini tesbih etmekten kaçındıkları için yapıyorlar şimdi denemek bu mesela ilmi yaptılar yükselmiştir peki bunun burada, burada tahsis misalini burada da tahsis çok hafif değil mi? kendi nefsini yani inşallah burada kendi nefsini şey yapmak yine yine yine sebebin fiili kastığı fiili kastığı imanın kemal derecesini kastılar inşallah Allah Teala kemal derecesi şimdi bunlar imanda derece derecesi tamam mı? imanın kemal noktası var yani çok üç seviyeleri var imanın işte diyorlar ki inşallah benliğinin ve burada kamil yüzünü kastediyorlar o zaman burada ne oluyor ama bir insan kattıyken inşallah benliğinin diyebilir mi? Kemal Devleti'ni bahsederek takdirden bunun mütevahir yanında olma dönem evladından nasıl bir zıtlardan ben kesin olarak yani inşallah ben kamilim Allah takdir ve bundan kesinlikle takdir bu olabilir mi? yani bir dönem bir olmaması lazım değil mi? Aradan boyunca da bir sefer sana hocam ayrı tamam mı? ama kamil görevlisi olduğunu e, kastederekten inşallah diyor bir şey kere ne kastediyorlar bize talih kastediyorlar yani Allah katında ben imanımın kamil olmasını arzu ediyorum talep ediyorum önemli ediyorum tamam mı? o zaman bir ikinci o zaman özetliğe geçiyoruz üç yerde talih var bu birincisi kabul diyor yani inşallah Allah kabul etsin tamam diyor ikincisi yani özetliğe namazını inşallah diyorlar Dolayısıyla imanın temel devletini takdir edilmişler inşallah diyorlar. Bir türlü inşallah'tan kasıt tarih. Devam edelim. Bir dördüncü kısmı var bunun. Bir dördüncü kısmı var mı? Yine inşallah diyorlar burada. Evet alimleri tamam mı? Bak. İnşallah diyorlar. Ama bununla kesinlikle kastediyorlar. İnşallah. Çünkü inşallah manalarından bir tanesi nedir? Kur'an'da da geçtiği üzere kesinlikle tarih olan takdir. Tamam mı? tevhidi demeyiz imanın aslı eğer sen inşaallah mümin dersen imanın aslını kastedersen o zaman buradaki inşallahı temenni inşallahı olarak niyetlenmeyeceksin caiz değil tamam mı? tahkik olan kesinlik ifade eden inşallahın niyetlenir inşallah dersin eğer imanın aslını kastedersen çünkü kişi ee, ben inşallah e, dersen eğer imanın aklını tatlıyorsa yorumunu tamamını tatlıyorsa bu imanda çok şüphe etme anlamına gelir tamam mı? Hmm. tamam mı? burayı dikkat edin bir kişi imanını bırakmadığını bilir doğru mu? Ha, sen burada o zaman tamamını edip imanın aklını tatlılama çünkü imanın aklında sen kesin olarak Allah'a iman ettin dedi Allah Teala diyor ki ben iman ettim de anlatabiliyor muyum? imanın aklı olacak yani sen imanın aklı ben yani bir ümmet yönetimini kabul ediyorum kelime zamanın aklınızda Bu e, şey olur yani şeriat ile duyamaz kafanı tutarlar yani yani inşallah e, ben kesin yüzünü diyemiyorum ne demek yani ben kesin Allah'a inanmasını diyemiyorum ne demek anladın mı? o yüzden eğer imanın aklını kastedersen inşallah diyorsan buradaki inşallah talip olarak diyeceksin diyorsun taklit olarak diyeceksin işte aynı bak şimdi burada bir ince nokta var çok önemli dikkat edin alimlerden söyledi söyleyeceğini kolay kolay duyamazsın nasıl dikkat etmen lazım çok önemli bir yer tamam mı? şimdi dört yer var söylesini tutma yaptı bu dört yerden üç tanesi tarih olarak bir tanesi de tahsil olarak peki an böyle anladıktan sonra bir böyle zihnini e, harekete getirmeye çalışıyorlar e, düşünmeye çalış şimdi şöyle şöyle üç Allah'ı fark ederek ben müminim demek caiz mi? Ben mümin miyim? Evet. Ben mümin demek caiz Bu ama dört şıkkı düşünün içinde. Yani ben mümin miyim? Hangisinde caiz olur dördünden? İman artık aklımda. O yüzden talep alimleri bende istisnai terk etmeyi caiz görmüşler bir şartla bu dördüncü şıkkı kasteder çünkü Allah Kur'an'da ben mümin de diyor tamam mı rabiyalar mesela naslar var ben mümin de tamam ben dedi ikincisi zaten e, şeriatın yolu bunu açık bir şekilde delalet eder çünkü neden sen imanın aslını kastediyorsun dersen tabii ki sen ben dinliyorum diyeceksin yani. Anlatabiliyor muyum? Özgünlüyorum. O yüzden şöyle istisnayı istisna yapmış mıdır yapmamış mıdır sorusunda herhangi bir avamın veya herhangi bir ilim teşkil eden bir ilim talebinin sana göre kötü soruyu sormasına o yüzden e, imanda istisna caiz mi? sen ne dersin caiz çünkü sebep yaptı değil mi peki o zaman e, yapmasak olur mu işte bu sorusuna ikinci sorusuna şöyle cevap verir dersin ki o talebe o e, Erhan kişiye dersin kardeşim e, buradan buradaki takvimi vardır veya öyle demezsin şöyle dersin açarak anlatırsın dersin ki burada takdir vardır dersin eğer sen imanın aklını takdir varsan evet o da istisnai takdir tamam mı? Ama imanın kemal derecesini kast edersen başına İmanın kemal derecesini kast edersen o zaman istisna yapmak zorundasın istisna yapmak zorundasın çünkü diyorum bak Allah Kur'an'da ne diyor İnnemen mu'minine lezine ilâ zikirallahu ve bile kurudur Müminler kişilerdir ki Allah anladığı zaman kalpleri üzerir ve izâkûlü aleyhim âvâmihû zâvetim bilmem onlara ayetleri okunduğu zaman inanlarını arttırdı ve alâ rabbihim yetevekkulun ve sadece Rablerine koyuyorlar ellezîn yedînîn messalâta ve minnâ rabbatînâhum yunfetûn onlar ki namazı ikame ederler ve verdiklerimizden infak ederler Ulaike hum mu'minun hakka Yok ve lehum derecatun inde rabbihim ve mağfirah onlar, onlar için Rablarından veriler ve mahkûret vardır Ulaike hümül müminine hatta Gerçek müminler onlardır Biz an e, şimdi var Gerçek Allah şimdi Kur'an'da diyor ki gerçek müminler onlardır Peki bu yapıtlar bununla arayan kafir diyor muyuz? Yani bir kafir diyor Öyle diyor muyuz? Diyor, diyor muyuz şimdi? O zaman Allah hakiki mümin onlar diyor ne, ne demek oluyor o zaman? bütün ismi üzerinde ama dünyanın taklası olmaz anlatabiliyor muyum? şu manada taklası olmaz ünlünün ee, tahtası kafir münafık yani ünlünün tahtası denmiyor zaten kafir münafık tamam mı? şimdi Allah onunla Allah etmenin ünlünün hakkı edersen ne demek? yani kendi ünlünün ünlünün vardır anlatabiliyor muyum? kendi ünlünün ünlünün vardır şimdi sen inşallah derken ben ünlünün taktik taktik bunu kastırabilir misin böyle bir imanı? kastedemezsin malik olarak kastedersin önemli yani Peki şimdi bize kızan diyor siz neden imanca istisna ediyorsunuz tamam mı yapmamanız lazım siz imanında şüphe, şüphe ediyorsunuz diyorlar diyor ki inşallah sorumuz şüpheyi gerektirmiyor ya taksit içindir ya talip içindir Hatta şimdi Allah Kur'an'ı diyor ki mescidi harama gireceksiniz Allah size mi etti yani Araplara bir de etkiye mi öyle şey inşallah dedi o zaman biz onlara söylüyoruz ki inşallah mümin demiyorsunuz Evet bir kesin mümin diyoruz Peki şunu da kabul ediyor musunuz? Evet bu Allah'ın ayetlerini ettiği sıfatlar üzerindeyiz Müminleri ne yapar anı? Köşeyi kurak olarak Kafana işte Ya diyecek ki evet ben öyle müminim Onu zaten yıllar geçersin falan değil mi? Eğer ee, öyle bir mümin böyle insan olarak bunun büyüsündendir yani sen büyüsündendir e, İnşallah böyle yeni yürümek zorunda kalacağım abi yani onları tarih tartışmak zorunda kalacağım İnşallah ben böyle yeni yürüyorum tamam tamam yani. şimdi diyor ki Ahmet bak şimdi dikkat et bu istisnanın ikinci kısmı var ya bu istisnanın kamil olmasını takip edelim inşallah ben Şimdi adam neden orada inşallah demek zorunda? Çünkü orada imanın bir kemal derecesi var. O kemal derecesini kendi, kendi üzerine izafe ederek kendini şeye çıkaramaz, kendine çıkarmamız lazım. Tamam mı? Bir, bir sürü şey var. Yani kibirden mutlaka tamam mı? Şimdi bunun böyle olunca bunun asıl sebebine dönecek olursan asıl sebebine dönecek yani bak şimdi müminler bak şimdi çok önemli bir nokta var çok böyle tuttuydum da bak şimdi ama dedim ya ben az önce müddiye imanda istisnai kabul ediyor bunun sebebi de her bir imanı eşittir herkes çok uzun imanı kemal derecesinde zaten bunun için e, istisna yapalım dedik ya az önce şöyle bir şey olabilir ki kafamda ya müddiye ne gibi bir bağlantısı var ki bunda yani inşallah herkesin imanı kamil de olsa müddiye inşallah deseydi ne olacak bak şimdi Vurma şöyle bak Şimdi biz ne diyoruz öyle şimdiye kadar Müzeye muhalefet etmemiz ne? Müzeye ki iman bir bütün bir dünyaya bölünmez Biz de ne diyoruz abi bak şimdi Yukarı sen de Biz de diyoruz ki iman dünyaya bölünmüş İmanın bir sürü şubeleri vardır En la ilahe illallah en altı yoldan özgür özgür şeyleri kaldırmak bütün dinin amelleri müstahap sünnet ameller, vacip ameller tamam mı? Allah'ın en çok sevdiği ameller hepsi bu iki şeyin arasında tamam mı bak şimdi bazı insanlarda bunların bir kısmı var bazı insanlarda bir kısmı yok bazı insan mesela Ahmet'te işte bizlerin büyük bir kısmı var işte Mehmet'te o bizlerin daha az kısmı var yani o bizlerden daha az işliyor tamam mı daha çok işleyenin imanı daha çok daha işleyenin imanı çok işleyene göre daha az şimdi bunun böyle olmayacağını bak şimdi iman cüzlere bölünüyor yani peki şimdi bak mürciye mantığıyla bak bak nasıl yürütüldükleri bir noktada var şimdi mürciye çok dikkat mürciye ben ünlü ben mümin derken ben mümin derken bu bilgi e, e, e, inşallah da güzel de şey. bu mümin yapma dünyanın hangisi geliyor bak şimdi e, şeye dikkat et şimdi bak mürciye diyor ki ben mümin diyor ve istisna yapmıyor kesin ben mümin diyor tamam mı? hiç istisna yapmıyor peki bu mümin yapmıyor imanın hangi şubeleridir yani? Hmm, hmm, hmm. bu şubeleridir bütün şubeleri giriyor peki var mı dünyada nebi sallamdan başka imanın bütün şubelerini yanılırken? bak müziği falan koydu sebep işte bu ama şöyle helak oluyor müziğe yoksa imanın üzere bölümünden dolayı değil onu kabul etmiyorlar ayrı bir mevzu ama biz ispatlıyoruz ki naslarla iman üzere bölünmeli Fıkhan dediği gibi iman dediği şirkiyle şey Şimdi bak şimdi iman üzere bölünürse o zaman insanların bir kısmında sizin bir kısmı var bir kısmı yok Çünkü şöyle bir insan bilemiyoruz yani imanın bütün bilgilerini ismatı ve zerre kadar bir etki bulunmak için yoruma götürmemiz yani ben böyle bir insan bilmiyorum sen biliyorsan ayrıca şey ben bilmiyorum tamam mı ben Nebi Sallam'dan başka bir şey bilmiyorum bunun böyle olunca abi ben bunun lafı içine bütün bu şeyler giriyor mu? giriyor hmm, eğer mutlak olarak kullanılmaz değil mi? bütün bu şeyler giriyor şimdi sorun bunu görüyor ya anlamı yüzden ben mümin diyorum çünkü bir mümin lastiğinin içinde imanı bütün bizleri var o yüzden sebep sebep ben inşallah mümin demek zorunda kalmış istemiş kendini de bunlara kasıtlar yüklemişler birinci kastı lafını tepkiye çıkarmamak için çünkü sen mümin dersen müminin lafı gibi imanın bütün şubeleri var sanki şöyle demiş gibi olursun Lafzın için şu girer olmakla Kitap katlı olsun olmasın ayrılmıyor ama o lafzın için şu girer İmanın bütün yüzleri nereden bulanır Anlatabiliyor muyum? Yani ben hiçbir münafileyi, hiçbir müstahap ameli terk etmiyorum Hiçbir farz ameli terk etmiyorum Allah'ın sevip razı olduğu ne kadar amel varsa Kur'an'la cümlesi Zikirler olsun, namazlar olsun, sevimler olsun Hiç yüzünü zevkle kadar terk etmiyorum çünkü büyüsünün aklı içinde bunu görünce olayı senin bunu görünce olayı yakalıyor diyor ki o zaman burada kısıtlar var çünkü mümin mümin lafından kişi e, imanın aklını da kaptırabilir kişi etik etkileri de kaptırabilir kişi işte e, işte saygılarımız arasında kişi e, noktasını takdir ediyor kemal noktasını takdir ediyor her şey, şey bu mümin lafın içine geliyor Bugün böyle bir müsaade sana müstesna ayırdı Müstesmiştir Tamam mı? Müstesna ayırdı ben sende bu dört kapıdan bir tanesini istiyormuştur Ve otomatikman felaha ümit verdi Ve bakımsız bir ümmet olmayı ümmet mümin mevkisinde hak etmişlerdir Ve Sınıf ve Selef ümmetine şöyle diyenler ey tarafındaki ey ehli sünnet bir istisna yaparak imanınıza şüphe e, şüphe varmış imanınıza şüphe var demiş oluyorsunuz bilen insanların dediğin kredi oturmuş oluyorsunuz asıl biz onlara diyoruz ki siz inşallah görmekle imanın bütün bilgilerinin eksiksiz olarak kendinize, kendinize, kendiniz hakkında zikretmiş olursunuz ve biz insanların en iyi e, bütün müminler olarak Allah'ın en hayırlı olmasını istediği insanlar sınıfı içerisindeyiz aynı mı evet. o yüzden e, biliyoruz ki birinci noktada nasıl bedenimiz gün kırıldı ikinci noktada bir şey Allah'la benim ispatladığımız yere hiçbir zaman e, şüphe etmeyi gerektirecek diye bir kaydı yok şüphe gerektirdiği yerler olur ama gerektirecek diye bir şart yok söz konusu değil ve söz konusu olmamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi şeref hakkında zaten şeref inşallah dersen bu da kısmı kitaplarında zikretlerden tamam mı? şeref, şeref alimleri çünkü neden onlar itham ederler yani yani e, belirli bir parçayı e, itham ediyorlar değil mi? Bu da şeref ümmeti. Böyle şeref ümmetini ta, e, itham ederlerken şeref ümmetinin kendi çevresini de itham etmek İşte başkası şeref hakkında böyle demiş, şu şöyle demiş. Onun lafıyla bu şerefin ağzından çıkan lafızlarla şerefini sorgulamak zorundalar değil mi? Şerefin ağzından çıkan lafızlara bakıyoruz. Selef bu istisnai şüpheden dolayı söylememiş ve şu istisnanın şüpheyi gerektirmeyeceği Kur'an'da da mevcut sünnete dönecek bak Allah diyor ki ve doktorun mezun size haram inşallah bu size harama gireceksiniz inşallah ve bu inşallah tekniği iptal eder inşallah bunu kabul rüyasında bir kısmın kabulünün önünden geçerken ne diyor Esselamu aleyküm ve diyarımın mü'minin ve müslümin İnna inşaallah ve bütün lahitun Ey müminler ve müslüman diyor İnşallah bütün lahsız inşallah bu size kavuşacak Bu kızan ölümünden şüphe ediyor mu? Yani bu kabre kavuşacağından şüphe ediyor mu? Veya müminlere kavuşacağından şüphe ediyor mu? Evet yani buna rağmen ne diyor inşallah? Bana inşallah şüphe ediyor O zaman müminliğe buna diyoruz ki bakın Ki bize şüphe, şüphe mi var mı ki? imanımıza inşallah diyoruz yani diyoruz ki bir kere ki bizim bizi yargılarken bizim ağzımızdan çıkan lafızlarla bizi yargılarız Şimdi yolu etmesini bir şekilde bizim akidet kartında bizim inşallah'tan kastımızı biz ağzımızdan çıkarıyoruz ve devam ediyoruz. Bunu kulaklarımıza çiziyoruz. Bunu inşallah'tan kastımız bizde Ve ileriki derslerde de göreceğim üzere inşallah. Böyle sen hangi alimler bu kastları, hangi kitaplarına tutmuşlar vesaire. Zaten benim bir tanesini söyledim. Onlardan bir tanesi izin bana bak. Bak ilk kudratına, suratına, bak bu ekranda falan görürsün bunları. Hatırlıyor musun? Tamam mı? Çoğun matematiği Burası anlatılıyor inşallah Burası çok önemli Çok uzak Bunun sorunun aklına Dedik ya iman bizlere bölünür Ve iman arasında kalıyor Evet Ve iman arasında fazilet olduğu için Bak iman arasında fazilet olduğu için Kelep yani iman ayrımı fazilet olduğu için selefin istisna e, sebeplerinin bir tanesi de bu olmuş iman ayrımına fazilet fazilet var yani inşallah bir tane en yüksekli fazilet en yüksek fazilet olduğunu söylemiş olmayayım yani metni tepkiye etmiş olmayayım sebebi ya o zaman ben bunu buraya gelince anladım dedik ya ben mümin demedim oraya atmıştık bir yer daha bağlayacağım sonra İslam'a İslam diye bir şey yol için yani İslam'ın İslam'ı için şey şimdi e, bize dikkat edin demin dedik ya mümin lafı nedir yani imanın bütün şubeleri geliyor o yüzden inşallah demek zorunda kalıyorum dedik ya yani tuttuk rüyasında şunu soru atıyorum kişi ölümünde inşallah inşallah Müslümanın demesi de caiz caiz eğer ölümde inşallah da caiz neden öyle? Bak şimdi İslam'ın şartını söyle bana mesela Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hadi bilmek Bunlar hep İslam'dan mı? İslam'dan Değil mi? Bir namaz kılmak İslam'dan, oruç tutmak İslam'dan, zekat vermek İslam'dan, hacı gitmek İslam'dan, Anadolu'ya yürüyüş yapmak İslam'dan, yoldan özür bölgecileri kaldırmak İslam'dan, namazı sünnetlerini kılmak İslam, İslam'dan, gece namazlarına kalkmak İslam'dan, nafile öğretmek İslam'dan. Tamam mı? Şimdi devam et. Ben e, İslam'dan kastım bu İslam'ın içine giren bütün fiiller olursa ben niçin istisna yapmayacağım Halik olarak niçin istisna yapmayacağım Cevap olarak ne demek lazım biliyor musun abi? İnşallah Müslümanın demek lazım Dedik ki eğer inşallah'tan kastım Halik de ve İslam'dan da kastım İslam müslümanının tamam işte o zaman Müslümanlar caiz ama Müslümanlıktan kalkın Allah'a teslim olmaksa burada istisnayı talik olarak yapman caiz değil evet ben kesin Müslüman diyeceksin veya inşallah Müslüman diyeceksin ondan da teslim edeceksin tamam mı? Hmm. o yüzden bir insan dedi ki ben Müslümanın dönüşü caiz Müslüman Allah arasında böyle böyle İslam'da da iman ve İslam yan yana getirildiği şey zaman ne kastedilir Ahmet? İman kalbi ameller şey, batını ameller İslam ise zahri amelleri kastedilir Değil mi? Bir hafta göre şey bunu en ilgilerde anlatacak İslam kurmasına getirildiği zaman peki şimdi buradaki İslam'dan şunu kastediyoruz biz zahir amellerine falan şimdi zahir amelleri kastettiği zaman sen Müslümanlar bütün insan zahir amelleri yapıyor Müslümanlar yapmıyorsun o zaman e, peki sen yapmayı tamam ne ediyorsun o zaman niçin inşallah konuşacak peki bak şimdi yapmıyorum dedim ee, değil mi yapmıyorum peki kemal derecesinde yaptığın ameller var mı Allah katında kemal olan ben yapmayı ben ne yapmayı ben ne yapmayı bilmiyorum olabilir Allah katında değil mi şimdi adam bilmez ayrı olamaz tanımlıyor hayır zannet bunların yani yine bu derece ama e, ümit ediyorum bak burada o zaman inşallah mutluyum ben diyor ki sen Allah'a teslim oldun mu yani bak burada o zaman evet dersin burada, burada, burada evet Müslüman dersin veya inşallah Müslüman dersin ve inşallah'tan takip kalkılarsın tamam mı çünkü bak bu hani ben Müslümanım Allah demekten İslam'da istisna görmek şey meşhurdur lafı hakkında var sebepten meşhurdur söylüyor şey ama benim söylediğim e, suret, suret üzerine konuşuyorum mesela bu İmam e, Ahmet'ten iki görüş var bu konuda sahih olan görüş İmam Ahmet'ten e, şey olduğu yönünde, cahil olduğu yönünde İslam'da bu istisnanın cahil olduğu yönünde ve bir sorunun da İmam Ahmet'ten bir şekilde cahil olduğu yönünde görüşüyor onların adetini hangi yolu tercih ederseniz e, bakanlığı söyleyip tercih etmekten etmekten kalkınız kitap edip de ortaya çıkardığınız değil yani tarihten kalkınız yani alimlerin gözlerine bakıyoruz onların bölümlerinden kalbimizin hükmenin olduğunu tercih ediyoruz tamam mı? bunu İslam'da tercih ediyoruz yoksa fukahaların iştahında tercih iştahı bir bütün çıkararak sonuca varmak çünkü bunu yapamıyorsun tamam mı? şimdi diyor ki ee, İmam Ahmet'ten ikinci görüş burada nedir? İmam Ahmet'ten ikinci görüş burada şeydir ki bu ikinci görüş hayran görüştür İmam Ahmet'ten daha sonradan görüştür İslam'da istisnanın caiz olduğu ve İbni Teymiye'den İslam'da istisnanın caiz olduğu çünkü neden nasıl iman fazla farkı varsa İslam'da da fazla farkı var yani çünkü e, Müslüman derken bütün fazlaları içinde biriktiriyorum diyorsan e, helal etmiyorum yani tarzına değil mi? temenni ediyorsa işte temenni eden hikayeler temenni edilmesi olay çoğuluyor tamam mı? bunun anlamı daha var devam edeyim mi biraz? Oradan da onu Şimdi İslam'da işte şey İslam'da da icma caiz bu dedik sonra cevap olarak işte şöyle olur da caiz olur bunu tutsak bildiği bildiği yani anlatabiliyor muyum? Bunu yapamayız çünkü neden? bu ilişkilerde bir kere şey. sen buna cevap veriyorsun hiçbir sebebi yok senin bu çok işler o yüzden onun bir, bir tane de olsa sebep halini görmek zorundasın tamam mı? Hmm. ondan dolayı biz bunu ispatlamak zorundayız diyor ki sen herhangi bir ortamda ders verin ya bir ortamda e, imanla alakalı sorular sorulur ve bazılarına işgal gelen e, bir soru var o da bir soru diyorum İslam'da istismar lazım sen de e, bir, bir yerde okumuşsun tamam mı bakanı hani, bir yerde okumuşsun istismarın caiz olduğunu aynı benim anlattığım gibi anlatmışım sadece bir etki var benim anlattığımdan misalim o da şu herhangi bir alimin böyle aliminin görüşünü söylemiş işte o zaman ona cevap vermiyorsun yani tamam mı? eğer bir sebebin olduğunu bilmezsen bir tane bölümün olsun bak senin bir sebebin yoksa ve sen bir hüküm çağırmışsan ve o hükümde hiç bir sebebin yoksa ve her insanlar sana muhalefet etmişse bir tane de bölümün olsun yani sen nasıl böyle sebebin olmak zorunda o yüzden her mevzuda yani fıkhın olsun akıbeyi olsun bak şimdi fıkıh veya akide tabi bu fıkıhtan maksat geçmişte konuşulmuştur ama ben şu an banka kralı tarzını bilmem ne geçmişten sebepten geldiği işte banka kralı tarzı ondan bahsetmiyor bana değil mi? akıldan bahsediyor imanı bilmesine veya fıkhi bilmesine mutlaka ve mutlaka bir alimine dayanan olacaktır veya sana şöyle kaba bir örnek verin elinde diyorum ki imzan dosyuyla var değil mi şimdi ben sana imzan dosyuyla 114 surenin her birinde bir tane ayet var ki hepsi 114 surenin hepsinde bir ayet var ki ayetin zahiri sana şöyle geliyor bu yazı ağdır ama sen hiçbir imanı yoksa fark ediyorsun o ağdı zahiri iman ediyorsun kesin olacaksın tamam mı? bir tane elinde e, ayet var e, 2500 tane sallıyorum tabi abartıyorum sen e, 2500 tane hadis var öbürkünün de çarpma gibi sahip sahibim hatta mesela mesela hepsinin bir ayet ve 2500 hadis var ya bunların hepsinin ortak bir söylediği bir şey var zaten diyor ki atıyorum mesela bugün eve gittim diyor ama sebep diyor ki hayır bugün eve gitmedi yoksa o bugün eve gitmedi tamam mı? bundan dolayı her istatlarımızda alim getirmek zorundayız ha e, imanın ilk sorusunu şu ana kadar alim getirdik mi? her sorunu getirdik getirdik ayrı bunları bunu söylemeyiz söylemeyiz bu, da mukaddime kalabilir kadı olarak geçecek sonra meseleyi ne yapacağını tahsis olarak iyi dönümleri olarak daha detaylı bir alimlerin kavimlerini de iyi dönümleri yapacağını tamam mı? çünkü neden sana getirdiğim bir tane ayrı bir tane ayrı ve eğer kelep ama siyah diyorsa ayetlerde ayetlerde sanatlarında beyaz görüyorsa o siyah tamam sen onu da yani kendini içinde ya o mesleğinin olursan bilmesinde ya o rivayetler emindir onu hassastıran rivayetler vardır ya o rivayetler mutlaktır onu mukayyetleştiren rivayetler vardır ya mücmal görünce yanlıştıran rivayetler vardır ya o baktığın e, ağzın zahirindeki sorunun bilmem 20 bilmem 30 tane manası vardır sen onun tabirinin manasını görebilmişsin diye bir sürü sebep olabilir senin yanlış anlamadın tamam ama sen yanlış anladığını yüzde yüz bulmanlıklısın bak şüphe edersen anlıyor ki tabirinin mazlanmış noktasını yok ya benim elimde 100 tane hadis var bu diyor bu biraz diyor sebep sebep burada siyah düşüyor şey, siyah diyor acaba sebep burada hata yaptım böyle zaten tabirinin başlanmış noktası yok yere kadar şüphe etmiyorsun etmiyorsun yoksa buradan bahsetmiyorsun sen de şüphe verebilirsin beraber böyle görüyorsunuz şey. hatta ayrıca sen bu tarzınla e, sünneti mukarebe edersin Allah dini kendi mukarebe edersin tamam mı? İmam Ahmet ne diyor? Ve İbn-i Recep'in Hamdol'u hükmünde tamam olarak İmam Ahmet diyor ki herhangi bir ümmet olursanın imanın yoksa uygun olarak kalbine uygun mu şimdi biz e, ikinci e, ilk dersten şu ana kadar şu anki noktaya kadar e, ne yaptık esaslar biliyoruz değil mi birinci esas ikinci esas falan hatırlıyor musun hani esas esas dedik falan birinci esas şimdi beşinci esas hep bunlar esas diyoruz birinci sayı beşinci aklı beşinci esas hangi böyle ana başlık vermiş bir böyle bunlar önemine binaen diyor sizi bir bak bu şu maddeyi biter veya o madde sizi esaslar devam bir idare edecek tamam mı? Ve sizi esas ediyoruz ki önemli olduğu için buna esas diye bir şey diyoruz Mesela sen bazen tehditli ve diğer derslerle söylüyorum diyor ki mesela bu imanda gördüğün en önemli mevzulardan bir tanesi diye bir şey gönderdim lazım oluyor değil mi? Çünkü beşinci esas söyleyeceğim şey imanın en önemli noktalarından bir tanesi sakın unutmayalım tekfir mevzularında tekfir teorilerinde noktalara duyarlı yoksa tekfir mevzularında anahtar mevzulardan bir tanesi tamam şimdi daha öyle şey. bunu anlattıktan sonra belki tekfir mevzularla pek bir bağlantı kuramıyorum ama tekfir mevzularında meşru meseleyi ünlü olarak Allah'ın meseleyi anlatmaya çalıştığımızda e, alakasız görüyoruz ama suç etmeli böyle şey, böyle çok önemli beşinci yasak neymiş çok önemli beşinci yasak neymiş alimleri şöyle lafları var uygulamını tutuyoruz anna zahira vel batine mutelazinin la kişinin zahiri ve batini ya herhangi bir kişinin zahiri ve batini mütelazinin ayrılmaz bir birbirini gerektirir ayrılmıyor yani herhangi bir insanın zahiri, zahiri amelleri ve batını ve batını amelleri birbirinden ayrılmak tartışılır birisi yoksa öbürü yoktur öbürü varsa öbürü olmak anlamı anladın mı anladın birinin kalbi batın kalple alakalı ya birinin kalbi sağlamsa abi dışı da sağlam olmak zorunda aksi aksi mümkün değil tamam mı yani şöyle bir insan olamaz bak şöyle bir insan olamaz buna göre şöyle bir insan olamaz kalbi temiz olup da azalarıyla boyun bir insan olamaz Bugünde. veya azaları bozuk olup kalbi temiz bir insan bulamaz bunlar birbirinin ayrılmaz sadece ama şunu ayrıca külli bir mana katılıyoruz yoksa kalbi temiz olan insan haramlar günahçılar Anladın mı? Ama tamamıyla zahiri amellerden yüz çeviremeden Tamam Veya zahiri amellerin hepsi de yok olan zahiri amellerle hiçbir amel işlemeyen bir insanın da ne yapmına rağmen kalbi e, kalbi temiz olamaz bak çok önemli burayı tekrarlıyorum ve bu anet benim gördüğüm en önemli mevzulardan ve bu birçok hem imanın birçok mevzusunda hem de tekfirin birçok mevzusunda olduğu göreceksiniz hani ama maalesef imanı e, maalesef tekfir meselelerinde olsun e, imanı meselelerde olsun insanlar bunları edemediği için veya bunları kimlerine getirmediği için veya bunların önemini bilmediği için meseleler Allah kula koyuyor her kafadan bir ses şey çıkıyor ne tekfirler doğru günler anını anlatıyor millet ölçücülere muhalefet edenler doğru günler anını anlatıyor üçlü bir millet zalim üçlü bir millet hizmetine hizmetlerine hatırlıyor çünkü üçlü kurtaramışlar yani Türkiye ortamı böyle vallahi billahi yani Allah'ın ibadetinden Türkiye'de şu tutsun mevzusunu e, bak şey e, şu Türkiye'de şu tutsun mevzusu kadar vardır genel olarak görmediğimlerdir Kutsucular işte mürciye derler biliyor insanları Mürciyeler de harici derler tamam mı? Ama maalesef ne maalesef ne mürciyeler ne de hariciler Allah korusun biraz ilerden de ben ne diyor yakınlandırmak için tam haklı onlar onlara e, ibni silahlarla kaydelerle geliyorlar Mevla'nın ama da onlar onlara ortayı çorbaya dönüyor Ondan sonra ee, dayanamıyor o insanlar onlar harici diyor onlara dayanamıyor onlara mürciye diyor tabi neden ikide bir ikide başı da şey gibi yani hani Kovun kasar da tarihinden böyle başı başına amcanın ikide böyle yani silahlar yüzüne karşıyor tutulma gülenmek bilmem ne gülenmek silahlarla kızlar her ne karşı şey bilmiyorum yani anladın dünyanın mesela bak din yani Şimdi en büyük e, şeylerinden bir tanesi şu ıslaha bak yani e, ancak mesela ilimden nasıl olmayan şu şey ıslah diyorlar adam, mesela adam diyor ki oy kullanmak caiz değil bunu istersen e, müddet olsa istersen hayır böyle saçma bir soru yok yani İslam'da böyle bir soru şey yok bunda böyle bir soru şey yok tamam mı? ve dini dindeki naslar da böyle bir soru hiçbir zaman gerektirmez gerektirmez böyle bir soru olmaz yani tamam mı? böyle bir soru yok yani bu sorunun cevabı yok yani ama ünlü için kapalık varsa ünlü cevabı yok değil mi ama işte öyle böyle Allah mekanında mı bırakmış Benim sadece bir lafı itibarlı diyor bile cevabı yok bundan Adam mekanındaki farkını anlatsam bunun cevabı var işte ona göre sen cevap verirsen ben dersen ki benim mekandan kalktım bir şeyin bir şeyi kuşatması için sana manada Allah mekanda değildir dersin bir Allah bir şey kuşatamaz ama benim mekandan kalktım her şeyin üzerinde olmazsa ah, o, o manada Allah her şeyin üzerindedir dersin değil mi? mesela en ünlü şey böyle işte bütün ünlü ümmetin başının ilerleyişi bir ünlü gibi ünlü ıslahları kısadan yapmalı diyor her kıskanatına göre alim oluyor Allah'ın oluyor hiç alimlere bakanlar, öbür alimlerine bakanlar Her kendi başını inanıyor değil o yüzden bunları çok dikkat edilmelisin bak ben diyorum ki bu zahir ve batın birbirinden ayrılmaz iki parçadır ve tekfir yolcusunda tekfirin içinden çıkabilmek için tekfir yolcusunun hak kimden yana bunun içinden çıkabilmek için en önemli mevzulardan bir tanesi diyor bir tanesi diyor ama sen hiçbir mevzuya tekfir yolcusunda e, tartışılan veya tekfir yolcusu gördün mü bundan, bundan bir kere yani bir kere bahsetmişler yani hiç görünmüyor hiç bahsedilmemişler yani hani ben de bunun bir tepki meselesini takip ediyor musun bile şimdi ama ne yazık ki tepki meselesinin kalbi olan bu mevzu bırak tutumunu hiç bahsedilmemiş diyor anladın mı? o yüzden bunu altın gibi az bir düşünce olsun bunu ileride ne olduğunu görelim tamam mı? tamam mı? tam üzerinden o zaman diyor ki beşinci esas zahir ve batın mütelazimdir birbirini lazım gerektiren şeylerdir şöyle bir insan olamaz batını temiz zahiri e, pis olamaz veya zahiri pis kalbi temiz böyle bir insan olamaz veya kalbi pis böyle bir şey. insan şey olur mu yani? Münafıklarda olur insanların böyle ama Allah katında olamaz. Allah katında şöyle bir insan olamaz ama mesela zahiri kütle kalbi temiz böyle bir insan olur. Kalbi temiz olanın zahiri temiz olmak zorunda. Yoksa kalbi de temiz olamaz. Biz bunu anlıyoruz. Sonra biraz zahiri bozuk bir insan gördüğü zaman kalbi ee, cezalı böyle bir insan gördü bunun kalbi çıktı Allah katında böyle olsun hatırlıyor musun? Evet. bu durum doğru bunun mesela hani kimin hamdisi diyor Muhammed bin Bekir kimin hamdisi diyor Ela ve inne fil cesedi mudra İzâ salahat salahan cesedi kullu ve izâ fesledet fesledet cesedi kullu Ela ve hiyel kalbi büyük bir kişide cekette bir parça vardır o salah büyükse bütün ceket salah büyük o bozulursa bütün ceket ne olur bozulur sonra ne diyor Ela yediyorsan o da kalp değil diyor bak şimdi cekette ne diyor yani şimdi bir parça var o salah büyükse bütün ceket ne olur salah büyük ceket büyükse cekette salah yoksa ne olur Nebi Sallam şimdi e, çalıştığı konuşmuş Allah Bakın Nebi Sallam diyor ki Vücutta bir parça vardır kalp O bozulursa yasak gelir O bozulursa yasak gelir Şimdi diyorum ki adamın kalbi seni bozuk yani şey, Adamın kalbi temiz ama zahiri bozuk Şimdi Nebi Sallam sözüyle mi çalışıyor? Sonra bak bir tane tartışıyor ki İzahiyatlar kadar kasalar götürürsünler Kalp de bozulursa götürmez verdiği üstüne oraya verdiği ilgine falan ne diyor? eğer o da kalpte bozuldu ceset ne olur? bozuldu demek ki ceset bozulduğunu bozulduysa kalbin bozulduğunun alametidir anladın mı? mesela Hüsnü'ndeki hani hadiste ne diyor? Allah la yanzuru ila siyarikum ve la kummat yok Allah la yanzuru geri ibadet ediyorum Allah tüm suretlerinize bakmaz yani siz öyle bakmaz neye bakar değil mi? ve la ilahe etmemizin tüm sünnetinize de bakar bakmaz diyor Allah neye bakar değil mi? ve la sizden geri ilahe bütün ve amalikum ancak sizin kalplerinize ve neye? amellerinize bakmaz tamam mı? o yüzden diyoruz ki bizden anlıyoruz ki iman bir bütündür diyorlar şey eğer Normalde ben şeyi söyleyeyim Müjdenin altında araya O neden biliyor musun? Tamam okurken aklımdan geçiriyordum yani belki devam edilmiyordum işte hariciyle müjdenin akıbetinden bir şeyler anlayacağım Tamam mı? Ee, yani selefe tartışan selefi daha iyi anlarım çünkü bazen de şunu zıttını söylersin ki e, o şey anlatıyorsun anlatabiliyor musun? mesela siyahınızda dersin ki böyle zıttı böyle var tartışan daha iyi anlarım onun için sen aklını bunların hatırlatı geldi tamam mı? talefi anlatıyorsun İnşallah o zaman burada biraz anlatmayacağız biraz onu bir tartışıyorsun ee, öyle olduğu zaman Ahmet çok iyi anlatmış olur çok daha iyi olur şimdi ben sana söyledim iman anlatısını anlattım da bir de ciddi olduğu zaman daha iyi anlatır mesela diyor ki ben sana anlatıyorum işte ee, yani mesela anlatıyorum sana herhangi bir şeyi tamam anlatıyorum anlatıyorum anlatıyorum iyi anlatıyorum sonra bir de onu sana hükmünü anlatıyorum tam ne anlarsın akıllı iyi anlaşır anladın mı? şimdi muhaliflerin akıbetini iyi de anlatmak ve onlara da diğer olduğu önümüzü ilanlarında öyle devam ediyor inşallah bazı konuyla alakalı sorular soruyu şeyden sonra anladım kafasını öyle anladım tamam mı? kafaslar e, yanlış sadece sorular olsun hmm. aslında bir saat olmuyor o zaman tamam mı? tam onlar öğrenci saat oldu da ders işlemi var bir saat oldu öyle bir saat oldu buraya yapalım inşallah bu sorular öğrendikler anlamak zorundayım Hâdâ Allah'ın alem Sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın alem Allah'ın alem Allah'ın alem